وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين Na waliokufuru wataongozwa kuendea jahannam kwa makundi mpaka watakapoifikia itafunguliwa milango yake na walinzi wake watawaambia kwani hakukujilieni mitume miongoni mwenu wakikusomeeni aya za Mola wenu mlezi na kukuonyeni mkutano wa siku yenu hii watasema kwani lakini limekwisha thibiti neno la adhabu juu ya makafiri qila dakhulu abwaab jahannam khalidin fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin Itasemwa, ingieni milango ya jahannamu mdomo humo. Basi nayo ni ubaya ulioje kwa makazi ya wanaotakabar. Wasiqa alladhina ttaqaw rabbahum ila aljannati zumaran hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khaznatuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين na waliomcha Mola wao mlezi wataongozwa kuendea peponi kwa makundi mpaka watakapofikilia nayo milango yake imekwisha funguliwa walinzi wake watawaambia salamu alaikum amani iwe juu yenu mmetahirika basi ingieni humo mkae milele وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين nao watasema alhamdulillah sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetutimizia hadi yake na akaturithisha ardhi tunakaa katika bustani popote tupendapo basi ni malipo mazuri yaliyoje ya watendao watara almalaikata hafina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين na utawaona malaika wakizunguka pembeni mwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu wakimtakasa na kumsifu Mola wao mlezi na patahukumiwa baina yao kwa haki na patasemwa sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa viumbe vyote. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na makafiri watahimizwa kwenda kwa nguvu kuendea jehanamu kwa makundi makundi na hata watapofika milango yake itafunguliwa na walinzi wake watawaambia kwa kwake behi kwani hawakuja kwenu wajumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu wa jinsi yenu wakikusomeeni aya za Mola wenu mlezi na kukuhadharisheni na mkutano wenu huu makafiri watasema kwa kukiri kwani walitujia mitume lakini neno la adhabu limekwisha wajibikia juu ya makafiri kwa kuwa wao wamekhiari ukafiri kuliko imani Wataambiwa ingieni milango ya mliojali wa mkae humo milele. Jahannamu ni pahali paovu mno pa kukaa wenye kutakabari na wakakataa kuikubali haki. Na wacha Mungu watahimizwa kwenda peponi kwa heshima makundi makundi mpaka wakifika kwenye milango yake wataambiwa na walinzi wake Amani kubwa juu yenu, mmetahirika duniani na uchafu wa maasi, na mmetahirika akhera katika nafsi zenu kwa neema mlizozipata. Basi yeni peponi mlikojaliwa kukaa milele, kwani nyinyi mna neema zilizopita akilini. Na wacha Mungu watasema sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu peke yake, ambaye ametutimizia aliyotuahidi kwa ndimi za mitume wake na akatumilikisha ardhi ya peponi tunashukia tutakapo humo ama hakika bora ya ujira wa wenye kutenda mema ni pepo na utaona wewe mwenye kuona malaika wakizunguka arshi wakimtakasa Mwenyezi Mungu na kila upungufu kwa utakaso ufuatana na kumhimidi mumba wao na mlezi wao na akapambanua baina viumbe vyote kwa uadilifu na ulimwengu wote ukatamka kwa kusema sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote.